sa pamamagitan ng espesyal na payusan sa Warner Brothers. Ipinagmamalaki ng Pokemon Detective Pikachu na mag-alok sumusunod na pangunahing motion picture sa video cassette.